svi svemogući umr. Draga i poštovane braće, cijenine sestre, tema predavanja naslovljena kako je naslovljena. Uglavnom, uz Allahovu dozvolu bit će govora iz riznica Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam o vjerničkim riznicama, o riznicama svakog od nas. Međutim, prije nego li pređem na ovu temu, želio bih posjetiti sebe i vas. Ne bih želio pitati, jer vjerujem da je tako. Da ste ovdje i da smo svi ovdje došli radi Allaha Đalavara. Međutim, da napomenem, sam naš dolazak ovdje radi Allaha Subhanahu wa ta'ala nije samo da dođemo. Onaj koji želi da traži znanje radi Allaha Subhanahu wa ta'ala, šarijetsko, vjersko znanje ne traži se ni radi koga mora da hoće da ispuni šest stvari, da se da imate šest stvari. Dakle, ovdje kada sada sjedite morate imati kod sebe šest stvari, da biste se koristili od ovog predavanja od svakog drugog predavanja. Ukoliko nema jednog od ovoga, možemo pričati jednim drugima lijepe priče, ali od iskrenosti i traženju znanja nema ništa. Dakle, pod jedan, da mirno sjedite na svome mjestu i da se skoncentrišete na izlaganje da se ne zanimate nečim drugim telefonima, dobacivanjem pogleda, jednim drugima i slično. Zatim pod dva, nakon što ste se mirno smjestili na svome mjestu i okrenuli prema predavaču i slušate, da slušate i svoje unutrašnjosti, odnosno da ono o čemu se priča. Ima ljudi koji sjede i gledaju tebe, ali gledaju kroz tebe, ne gledaju tebe, ne slušaju te uopće. Zatim po tri, ono što vam bude nejasno da obavezno pitate, da ne odlazite sa ovakvih mjesta, a nejasno vam Čuli ste nešto, a ostalo vam je nejasno. Već obavezno pitanje. Početite da to na neki način zapamtite. Kako da tvrdite, da iskreno tražite znanje, da od sebe odhodite neznanje, a ono što čujete ništa od toga ne zapamtite ili u najmanju ruku ne zapišete to. Zatim da radite po tome, jer ukoliko budemo sticali znanje samo da bismo ali, ono će biti dokaz protiv nas, a ne dokaz nas. Znanje je objavljeno, da se radi po njemu i šesti pokazatelj naše iskrenosti u dolazku na ovakva mjesta da slušamo dobro vjeri jeste a kad mi to budemo radili da dostavljamo znanje i drugim onima koji ne znaju za njega ne poznaju. Dakle, da smireno sjedimo, da razmišljamo ono na čemu nam se govori, da pitamo što nam bude nejasno, da zapamtimo ili zapišemo, da radimo po tome i da drugim dostavljamo. Kad se ovo bude nalazilo kod nas, koristit ćemo sve mišalo od svakog predana. A zatim, ليش الإمام أحمد يصوم مسلم الإمام ترمذي يصوم مسلم ابن حبان يصوم صحيح والحاكم مستدركه والشداد إلى أوسع رضي الله تعالى ذلك الله وصاني صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنسوا هؤلاء الكلمات Kada ljudi budu gomilali zlato i srebro, onda vi gomilajte ove riječi, onda vi skupljajte ove riječi, nastojite što češće da izgovarate ove riječi da radite po njega. Allahumma inni as'aluke thabata fil amr wa azimata ala rushd. Allahumma ja te molim za postojanost u islamu i odlučnost na pravom putu. Wa as'aluke šukre ni'matik wa husna ibadatik. i molim te za zahvalnost tebi na tvojim blagodatima, Gospodara. I za iskrenost u obožavanju tebe, وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا i molim te za zdravo srce, za čisto srce i za istinu ljubi jezik, jezik koji će govoriti istinu samo istinu. وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم i molim te za svako dobro za koje ti znaš da je dobro. I utječeš ti se od svakog zla za kojeg ti znaš gospodaru da je zlo, وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْلَمُ i tražim oprosta kod tebe i od tebe, gospodaru, za ono u čemu znam da sam ti pogriješio, za ono što sam ti svjesno zgriješio i neka ante agvamu ulju, doista si ti onaj koji poznaje sve. Veličan starac. I šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, فعلا عشر يزن يجري نصر طرق حديث شداد ابن أوس ابن ثابت لم أصحاب الرسول poslanika عليه الصلاة والسلام bio je od Ensarija iz reda Hazređa, kao što nam je poznato, od Ensarija su bila dva jaka velika plemena, Auski Hazređ, on je bio iz plemena Hazređ. On je brat poznatog pjesnika Allahovog poslanika Ali Salatu Sallam Hassana ibn Thabita, radi Allahu Ta'ala. Otac mu je bio Aus ibn Sarija. koji je učestvovao u bici na Bedru, dakle bio je Bedrinu, i preselio je bici na Uhud, papac njegov. Kako kažu, imam muslim, imam Ahmed Nesai, bio mu je nadimak, Šerbado je bio nadimak Ebu Jala, jer je imao petero djeca, četiri sani jednu čirku, najstarije djete mu se zvalo Jala, pa je po njemu dobio nadimak Ebu Jala. Zatim po starini došao je Mohamed, zatim Abdul Wahab, zatim El Mundir i čirka Hazređe. Bio je mnogo učen, ashab Allahovog poslanika Alihi Salatu Sam Šetat, bio je mnogo učen i blag u dostavljanju tog znanja. Kako kaže Ebu Darda, radi Allahu Ta'ala, Šetat su date posebne dvije osobine, znanje i blagost. A kaže se i Ibn Abdelaziz, Šetat Ibn Aus, <clears throat> pretekao je ostale insane sa dvije osobine. Kada progovori, s riječitošću kada progovori. Kada progovori i pojašnjava, nije potrebno da neko za njega dođe da pojašnjava, objašnjava s rječitošću kada progovori i sa suzbijanjem svoga nefsa kada zasadi. S rječitošću kada progovori i sa suzbijanjem svoga nefsa kada se rasadi. Halid ibn Adam, Rahimahullah, tala iz generacije Tadina, kaže u šalmu je bilo učenije, jasno i pouzdanje osobe od Ubadi ibn i Šedada Ausa. A Muhtadal al-Halabi, Rahimahullah, tala kaže najveći zahid iz generacije ili iz reda Ansarija gdje su Ebu drga Omer ibn Sad i Šedat ibn Aus, Allahu ta'ala anhuma. Kaže se u njegovoj biografiji da bi znao noću najveće, najveće leći pa se preletati desno, lijevo, okretati se, da bi morao da zaspije. Da bi ustajao i govorio gospodaru moj, pomisao na džahennemsku vatru, otjerao je sam mene sam na džahennemsku vatru, otjerala je sami mene, pa je ustajao i klanjamo sve do, sve do sada. Umro je 58. godine po Hidžri u svojoj 75. godini. Dakle, Šedrad bin Aus, zanijeti ashab Allahov poslanika, ali i salatu sam prenosi nam ovaj veličanstven hadis, u kojem kaže Allahov poslanika, ali i salatu sam. I da kenze nas, kada ljudi budu ali kenze, u arabskom jeziku ima značenje riznice u koju se samo stavlja, trpa, u koju se samo gomila, nešto se iz U drugom rivaju i ra'etu nas je hizum. Kada vidite ljude da trpaju u svoje riznice, šta? Zahebe vrfila, zlato i srebro. Kažu zašto se zlato zove zaheb, čuli ste, to je već poznat kod nas, zlato, taj termin u vježnosti kod nas, Zlato, za zlato u arapskom jeziku se zove zehr. Oni koji uče arapski jezik znaju da ima i glagol u arapskom jeziku je da je koji ima značenje odlaska. Pa se zlato zove zehrb jer odlazi, prolazi. Fidba. Za srebro se kaže fida, također i ono te fid. I ono prolazi, ističe, odlazi. Neće ostati vječno. Pa kada vidite ljude da gomilaju zlato i srebro, Smatraju da je to najvrijedniji, A kažu naši prethodnici, ulošali su dva jarana. Ulošali su dva druga. Neće ti koristiti sve dok se ne odvoje od tebe. Eto kako je društvo. Sve dok se ne odvoje od tebe, nećeš osjetiti korist od njih. Zato su loši. Kažu zlato i srebro. Koristit će ti samo onda kada se odvoje od tebe, kada ih budeš udjeljivao za dobro. I sve Kada ih budeš udjeljivao na ovom putu. Zašto je loše gomilati zlato i srebro? Ne vjeriti ga, ne udjeljivati, zato što Allah žele Allah u suri At-Tawba kaže وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Oni koji budu gomilali zlato i srebro, ne budu udjeljivali na Allahom putu, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ obraduju ih Bogom patnjom kada u onom danu kada se to zlato daje u 34. mati sure Tobe, onoga dana kada se to zlato bude žarilo u džehennemu. Jevme juhma aliha fi nari džehennem, tetukva biha, džibahum, vođunubuhum, vođunubuhum, Onoga dana kada se to zlato bude pržilo, žigosalo u džehennemu, žarilo u džehennemu, zatim se njime bude pržila njihova lica, njihovi bokovi i njihova leđa. Hada makene stumnim muziku. Ovo je ono što ste gomilali za sebe. Zato kušajte ono što ste gomilali. Kaže se u tekstilima, jeste li ikada razmišljali, čuli ste ovo, ajte vjerovatno. Zašto se spominju lica, bokovi, a zatim leđa? Zašto? Zato što imućni, kada im dolaze siromas ili oni koji ih pozivaju na udjeljivanje, prvo im se na lica. Zatim se djelomično okreću, zatim se potpuno okreću od siromaha i onoga koji traži od njih da podijeli. Zato na ovakav način Allah žele vala spominje redoslijed. Da će se prvo živo Sati njihova lica, njihova čela, zatim okovi, zatim leđa. I poznato je u hadisu kod imama muslima, dostojnom hadisu da je rekao Allah poslanik alaihi salatu wasalam, nema jednog vlasnika zlata i sreta kojeg ne udjebije na Allahom putu, a to zlato u vidu ploča neće biti užareno u džahnemu, zatim se tim pločama Sati njihovo ili njegovo lice, zatim njegovi pokovi, zatim njegova leđa u danu koji traje 50.000 godina. Kada god se ohladio te ploče, ponovo će biti užarane, zatim njegovo lice, njegovi pokovi, njegova leđa biti sada. u danu koji traje 50.000 godina. Zato je može pomilovati, ne udjeljivati. Sad dobro i tebe i zajednice društva u kojoj živiš, u kojoj živiš. Dobro, kada ljudi budu bognima, jer smatraju da je ovo najvrednije, tako najvrednije kod drugi danas, oči im ispadaše, sa zlatom i srebrom. Kao što je to vrijedno na dunjavku, dunjavčarima, znate da je od posebne vrijednosti ovo kod vas. Neka bude zato mnogo prisutno kod vas. Vi gomilajte ove riječi. Vi gomilajte ove riječi. Koje riječi? Allahumma inni da se vrata na Allah moj, ja te molim za postojanost u vjeri, za postojanost u islamu i odlučnost na pravom putu. I to je ono zasigurno bez čega nema uživanja na ahiretu, bez čega nema dženeta na ahiretu, bez postojanosti, stranosti u Allahove vjeri na dunjavu. Zasigurno. Kao što Dunjaočari misle da nema uživanja da zlata i sreba, znajte dobro, nemojte misliti, već budite uvijeni da nema uživanja sutra na hiradu na drugom svijetu bez ustrajnosti u Allahove vjeri. Bez ustrajnosti u Allahove vjeri. Znajmo dobro da svi mi, svaki vjernik i vjernica, najmanje u tri situacije potreban je postojanosti, ustrajnosti u Allahove vjeri najmanje u tri situacije i ovim redoslijedom. Ne bude li ovog redoslijeda, bojati se da neće biti ustrajeno u ovoj jer neće imati lijepu završu, neće sutra uživati na kakvom svijetu. Postojanost u Allahove vjeri na dunjavu. Dok živiš na dunjavu. Postojanost u Allahove vjeri, da si čvrst, da si postojan i vjeri dok živiš na dunjavu. Poznati su vam kuranski ajati inna ladina kalu rabbuna Allahu tu Oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustraju. Svi mi to kažu. Ali kažu naši prethodnici, mnogo je onih koji kažu naš gospodar Allah, ali malo onih koji ustraju na tome. Mnogo je onih koji kažu na Allah, naš gospodar Allah. Ali oni su nestakamu koji nakon toga ustraju, njih je malo. Zato moramo strajavati u Allahovoj vjeri gdje god smo živi. Allah subhanahu wa ta'ala nije odredio druge granice za činjenje ibadeta, za praktikovanje vjere Islama, nije odredio druge granice da možemo ostaviti rad u islam u smrt. Nemo u Islamu da odeš u penziju. 50-60 godina praktikuješ vjeru i poslije ideš u penziju, toga nema u suri Al-Hijr zadnji ajeti govori o tome Va'abu da rabbeke hatta jetijete lijakim i obožavaj svoga gospodara dok ti ne dođe nekina, ne bi kažu tako. jatim sve dok ti ne dođe smrt, sve dok ne budeš ubijeđen da ti nastupa smrt, a ne kako drugi kažu je kada dođeš na srte nekina kada ti nije potrebna vjera. Ne. Već sve dok ne budeš ubijeđen da ti nastupa smrt, Dakle, što Allah je subhanahu wa ta'ala vjeri, na što se danas žalimo, danas je itekako na sceni popuštanje u vjeru, zapostavljanje, ostavljanje drugih ibadeta. A znajmo dobro da nema ništa vrednije na dunjaluku od upute i ustrajnosti na upute. Zato je Šehovi Islam je rekao Erazam keramet je u iz isteklamet. Najveći keramet, najveće dobro, najveća počast jeste da ustrojavaš, da ustrojavaš na pravom putu. Da ustrojavaš na pravom putu. Zatim, druga situacija u kojoj moramo biti postojani u ovoj vjeri, jeste sama smrt ili trenuci pred smrt. Šta ti vrijedi cijeli svoj život pravio u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, ali zadnje trenutke svoga života nisi skončao kao Allahu pokora rob. Vrijedi li išta što si danas postio, ali si pola sahata ili sahata, i se ustvario, će ti biti problem taj prostor? Neće. To što si praktikovao cijeli svoj život, Allahu vjeru, bio Allah pokoran, žurio sa pogodnosti, dobrim vjeru, međutim pred kraj svoga života se ostavio. Znaj da ti to neće ništa koristiti. Znaj da ti tvoja dobra djela, makako bila ogromna, makako bila mnogobrojna, neće koristiti sve dok svoj život ne skončaš na djelima stanovnika ženeta. Poznat vam je hadis od Allaha ibn Suda je Allah opasan hadis, dobri hadis. Pred kraj hadisa se spominje da će biti ljudi koji će činiti djela stanovnika ženeta cijeli svoj život. Zatim će pred kraj svoga života početi činiti djelo stanovnika vatre i umriti na to. Zato Allahov poslanik Ali Islova prosana. Najbolje Allahov spored. Najodabraniji poslanik. Jedna od njegovih najčešćih dola je bila Allahume jamu kalibel kulub, sedbit kalibel adik. Allah moj, Oti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri na tvojoj vjeri. No neko od vas da je danas poučio u to. No neko da naučio u to. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je najčešće učio u to. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam. To ima još neko? Ja muqallib al-qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma rodi kojim okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvoju vjeru. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je dobio kome su bili oprošteni prethodni grijesi i eventualni jasni grijesi koje je počinio. Oprošteno on bilo sve, ali jedna od njegovih najčešćih grova bio je ovo. Zato trebamo da mi moliti Allah subhanahu wa ta'ala da postojemo. Spoznato mi da su došli ashabi na nekog se može porediti sa imanom shaba, Ebu dakle, Bekra, Omer, Osman, Ali i bilo kojega shaba, nema. Ali su došli i pitali Allahovog poslanika, Alihi Salam, zar se bojiš za nas? Povjerovali smo u tebe, slijedimo te. Zar se bojiš da ćemo skrenuti s pravog puta, pa je rekao doista su svoje ljudska srca između dva Allahova prsta, koji Allah kreće kako hoće. Zato nije džaba a danas je obaveza svakome od nas najmanje proučiti sedamnaest puta suru al-Fatiha i u Ihdi na sirata mustaqim. Kako se provodi ovaj ajat? Ovaj je ovo što bilo. Ihdi na sirata mustaqim. Kod nas se prevodi manjkavim prijevodom. Uputi nas na pravi put. Ne. Već sačuvaj nas na pravom putu. Učvrsti nas na pravom putu. Jer postoje dvije vrste upute. Hidajetu telavet i hidajetu tofik. Uputa da neko uputi na pravi put, ti neko kaže gdje je pravi put, koji je pravi put, tani su sunet, koji su sunet je pravi put. Ali da te neko zadrži na pravom putu, učvrsti, održi i sačuva na pravom putu, to može samo Allah tebe. Uputiti da mogu mnogi, ali održati na pravom putu može jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Zato danas nekoliko puta učimo i na sirotnom stakvim, učvrsti nas na pravom putu. Učvrsti nas na pravom putu. I ne mogu se zavaravati da ako smo sada vjernici da ćemo tako skončati. To niko od nas ne zna. Vratite se na Buharin Sahih. Kazivanje i hadis od kojeg koža se vjeri u vjernici ježi. Čovjek koji je bio kršćan, prihvatio islam, bio pisar objave, pisao Allahove riječi, pisao Kur'an Kerim, iz plemnitih usta Allahov poslanika alihi salatu sam naučio sure El-Bekare i Ali Imran iz usta Allahov poslanika alihi salatu sam. Gdje pisao ovdje, sjedio koljenima, svoja koljena preslanio uz plemnita koljena Allahov poslanika alihi salatu Vratio se u kršćanstvo. Hadisu, u sahibu imamo u Bukhari. A ono je odnosno nije sigurno. I neko od nas može sebi zadavati priliku za učnicu. Niko. Pa nakon što je umro, ukopali su ga, pa ga je zemlja izbacila na površinu. Prvi dan. Pa su rekli ovo je djelo Muhammeda i njegovih prijatelja. Krivo mi je bilo što je napustio njihovo vjeru. A pa kažu, ukopajte ga još dublje. A drugo jutro su ga ponovno našli na zemlju. Izbačeno. I treći jutro. Pa su rekli, ostavite ga, za zemlju niko od nas ne može biti sigurno. Zato treba često da bude i u našoj praksi, na sebi pogotovo ova dova na janu kad je bel ulub sjetite ja jaravi. Allah moj, oti koji okrećeš ljudska srca, čvrsti moje srce u tvojoj, u tvojoj vjeri. Allah subhanahu wa ta'ala upravo traži ovo od nas, da završimo svoj život kao vjernici. za vjeru rekao u svoj Ali Imran, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون O vjernici, bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani, jer je Islam jedina vjera kod Allaha. Jer pomenjete da je vjera Islam jedina, tada je ukubeleni. Ko bude tražio neku drugu vjeru u Islamu, ona neće biti primjena i bit će ostradalika na tjeretu Allah to traži od nas. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pečeti pa kaže al malo bil halatim, djela se vrednuju po završnici. Djela se vrednuju po završnici. To što si danas vjernik ne mora značiti da ćeš okončati svoj život kao vjernik. Danas, alhamdulillah, mnogo jednih koji se prihvataju vjere i to kako treba. Na njihovim licima jasno vidiš svjetlo imana, prihvatio se vjeri svojom spoljašnjosti i svojom unutrašnjosti. Svoje srca vežu za džamiju. Međutim, i na drugoj strani, mnogo je onih koji, nakon što su spoznali uputu, ponovno se vraćaju u griješenje. Nakon što su osjetili slast imana, vraćaju se u tmine nevjerstva i griješenja. I čudno je njihovo stanje. Nakon što su osjetili rahatluk duše, smirenu spokojnost, ponovno se, ponovno se u svoje prvobitno stanje, stanje potrganosti, uznemirenosti. Nakon namaza i ljubav prema mesečinu, prema džanju, ponovno su vratili se vratili i zabav, nakon što su spuštali svoj pogled u Allahovu knjigu, sada spuštaju svoj pogled prema ženama razvrtnicama, nakon što su u noćnim satima plakali od Bogu Đelova na srdu, sada te iste noćne sate provode iz televizijske ekrane i nemoralna sadržaja. Zaboravljaju svoje ranjenje na sabah vas i natjecanje za prvi sat. Naprotiv natjecanje ko će prije oči u džami, on ili sin. Zaboravljaju druženje sa Allahom knjigom, danas u kilometrima daleki od te Allahove knjige. Заборавдају каде су пролазили Сарајево, улица на Сарајево, со оборени погледа, како нихов проблем не би пало на нешто што е забрано и нешто што е харам. Да нас дадају харам без имало и какви грижи и слабост, не осичаја никакав болу својови души. Макон што им се лице муштило, каде би видели грих, како се јавно чини пред нима, Danas oni sami ne znaju da je zaberu što je dobro, što je zlo. Nažalost, dakle, imamo veliko popuštanje od vjeri. Onaj koji razmišlja da se vrati svome prvobitnom životu, neka zna da će jedini on biti gubitnik, da će sam sebi presuditi, da će sebe osuditi na propas. Ako misli da ga njegovo ranije prvobitno društvo želimo očekuje, vara se. Oni ga neće nikako drugačije razumjeti do kao vrkljivu osobu sada ovako, sada ovako. Biće poniženi kod njih, Da. jer se dobiju da bude ponižen od Allaha Đelala. Zato, draga braća i sestre, ima Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u vjeru. Zasigurno, u mnogo stvari, radni, dijela, postupaka i vladeta, nakon Allaha subhanahu wa ta'ala koji nas učvršuju u Allahovom dinu. Ali prije svega doba. Prije svega doba kao što ste čuli Allahog poslanika Ali Zatim dobro društvo. Tražite sebi društvo od kojeg ćete se oborištavati svoj iman, svoje vjerovanje i iman Ne Nemojte vidjeti kao što su drugi predmeti smijavanja. Tražite u Allahove knjizi, čitajte Allahovu knjigu od početka do kraja. Ne znam da Allah žele Allah spominje na prvom mjestu razlog postojanosti, vjerničke postojanosti mimo dobrog društva. Na prvom mjestu spominje dobro društvo. Svi mi to dobro znamo iz prakse. Makako da si dobrog imana, makako da si često na srdi, ako zapadneš kakve kad duše društvo, on će te odraditi. Da si kod kjave u šerbetu, da si u medijinu u ako imaš loše društvo, i mi to najbolje znamo, vidjeli smo svojim očima, možeš skrenuti pravo. Dobro društvo. Poznato vam je i sure o mladićima. Innahum vidje amenu bi To su bili mladići koji su povjerovali svoga gospodara. Jer tako na kraju su se opredijeli da se povuku u pećinu. Da pobjegnu sa svojom vjerom, da sačuvaju svoju vjeru od nemovalnog naroda. Prije toga, jeste li kada razmišljali kako su ostali postojani vjeri prije toga? Kako? Zato što su se družili što su bili stalno na okupu, jedan drugoga pospomagali, jedan drugoga savjetovali, ako bi vidjeli, primijekli, da je jedan od njih će da posustane, savjetovali. da popravlja, podupira. Zato Allah dželjavala nakon završetka kazivanja ono mićima u sutke, 27. i 28. aj, vratite se. Poručuje Allahom poslaniku i salatu sam. Najbolji je bio slučajan situacija, tako kada je došao U neko. Vrtilo nam uhe ili veke neki tebi, čitaj ono što ti se objavljuje iz knjige tvoga gospodara. Lako bedile li kelimati. Nećeš naći da se nešto mijenja kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je bilo tada njima, kako je njih dobro društvo održalo, znate dobro da će i vas. Nema izmjene. Nakon toga 28. ajde počne واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Istrpi se uz one koji jutro i večer spominu svoga gospodara. Naprotiv, ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Ne sklanjaj svoje oči s njih. Toliko budi uz njih. Zasigurno dobro društvo je ono što će ti biti od velike koristi na putu do Allaha dželjavala i Allaha zadovoljstva. I u suri Lukman, u 15. poznati smo savjeti Lukmana svome sinu, kada spominje posebnu tešku situaciju, a ima nas koji se nalazimo u takvim situacijama. Kada spominje roditelje nevjernike, a roditeljima makar oni bili nevjernici, mora se činiti dobročinstvo. Pa u 15. majtu stoji وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Ako budu tražili od tebe, međutim, jeste li čuli kako? وَإِنْ جَاهَدَاكَ Džihadi borbu dolupiti tebe. Tjerali te. Da nekoga Allahu smatraš ravnim, da pored Allaha nekoga drugog obožavaš, prisiljavali te na to. Nemoj im se odazvati u njihovom zahtjevu, ali i u svim drugim dunjavučkim pitanjima prema njima se dušno ponaša. Jer to lahko. Šta će ti pomoći u tome? Nakon toga Allah kaže, od tebe se vire ne slijedi put oni koji su i iskreno se okrenuo prema zemlji. Slijedi put vjernika, druži se s njima, koji nailaze na slične probleme. Oni će te posavjetovati. Kako? A je dobro. Dobro društvo i zasigurno strajnost u dobrih dijelima, to ćete nakon Allaha subhanahu ta'ala upustiti u Allahom vjeru. Što god budeš više se pokoravao Allahu subhanahu ta'ala i bit ćeš čvršći u vjeru. Allah će te učestiti u vjeru. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa 66. ajetu وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا A da su oni činili ono što im se savjetovalo, što im se naređivalo, preporučivalo, to bi bilo najbolje za njih i time bi bili čvršći u vjeri. Da su oni čeli ono što im se naređuje, ono što im se savjetuje. Dakle, brojni su i badeti s kojima nakon Allaha i subhanahu dao dozvole, ostajemo ustrajni, postojimo u odljev, ali ova tri za vrsti, Dovu nikako, druženje s dobrim društvom, a zatim, jeli, i činjenje što je god moguće više dobrih djela. Postojanost u Allah i subhanahu wa ta'ala djelite kako nam je potrebna. To je nešto najvrednije. Bez toga, dakle, nema vjeta. Nemoj misliti da s inteligencijom, fakultetima i diplomama možeš kupiti dženet sutra, sve veze kidaju se. I meta te ništa neće koristiti. U tom sto nikako ti neće neće koristiti. Koristit će samo dobra djela s kojima se odmilostiviš svome gospodaru. Možda vam spomenuti tri djela s kojima se zadobilo Allahom milost. Niko neće svojim djelima ući u dženetu, tako kao što je poznato na pismu, da će ući Allahom milošću. ali imaju dijelo s kojima se postiže obohranjenost. Njega će sad nema. Da skratim. I treća situacija u kojoj trebamo biti postojanje u ovoj vjeri. Jeste nakon smrti u kadru, dakle nakon što umremo, kao što nam poznato iz vjerodostojnih hadisa, spuštamo se u kadru i u kadru dolaze nam dva meleka, kaže se munkire i nekire. I pitaju nas tri pitanja. Ta pitanja znamo, ali divno čudo ne pripremamo se znati. Studenti kada se na da će uskoro izaći ispitni rok i uče pripremaju se, ne spavaju dan noć, pritegnu glavu, ispijaju crne kahle, da što manje spavaju, da što više iskoriste vrijeme učenju. Zašto? Ne znaju kakvi će biti ispitni, mi znamo. Mi znamo koja će nam biti pitanje. Koliko se spremamo? Evo sad, da nas tako pita, tako, tri pitanja su koje tvoj gospodar koja je tvoja vjera i koji je tvoj poslanik. Ili u drugom ibaretu što kažeš na ovog čovjeka koji nam je bio poslan. Da te neko pita i zatraži od tebe samo pet minuta da govoriš u svom gospodinu. Sutra neće moći te tako lahko odgovoriti moj gospodar je Allah. Moj poslanik je Muhammed Ali Islam, moja vjera Islam moći će odgovoriti samo oni koji budu znali za to na dunjavku i dokazivali svojim vjernom, bili bi i dokazivali, živjeli od toga. je pet minuta ovo pričaj. Samo pet minuta, razmišljaj. Ko je tvoj gospodar? Koga padaš na sredu? Koga slijediš u tome? Ko je tvoj poslanik? Pričaj mi. Zbog nepoznavanja našega gospodara u dovoljnoj mjeri i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam gestvom ovako pridržavanja crkve. Kada budemo bolje poznavali svog gospodara i kada budemo svjesni svoga gospodara, kada nam bude što češće na umu, bit će i bolje pridržavanje crkve. I kada budemo poznavali životopis Allahovog poslanika i salatu sam, šta je sve ovo za nas, da bismo mi danas učinali ovakvu vjeru, mislim da bi bilo i naše bolje, bolje pridržavanje za Dakle, sigurno ćemo ova tri pitanja biti sve jedan od nas upitan. I muškarac i žena, i malo i veliko, staro, jel, i mlado. I tražit će se od svakog od nas odgovor. Pa je i tekako potrebna postojanost, čustina, ustrajnost. Jer nakon toga onome koji odgovori na ova pitanja uspješno, dolazi sve bolje. Ali onome koji ne odgovori, a bit će, kako je došlo nisu da radim nadjeva, da će govoriti jedna... ha, ha, Pokušavam će da se sjete. Međutim, nema, nisi živio po tome. je šta je rekao Omer, radi Allah, poslaniče, ću ja biti ove pameti sada, kao što sam sada tada, kada mi pitaju munkir koji je gospodar, reče Omer, Omer dobro zna koji je njegov gospodar, na gospodar. Omer. će njih Omer dobro zna. Zato što je Omer cijeli svoj život koji vas, moj i svi moji obi, i moj život i moja smrt posvećaju se Allah. Tako je bilo i kod Omera. Ko odgovori uspješno sve bolje, nakon toga će biti. Ali ko ne odgovori uspješno, na ova pitanja, sve nakon toga dolazi gore i gore. Zato nam je potrebno. Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava nam kako da budemo postojani pred smrt i nakon smrti. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah će postojanom riječu učvrstiti vjernike, istinske vjernike. Ne oni samo koji imaju ime, ne samo oni koji kažu la ilaha illa Muhammedu Rasulullah, a ne žive po tome. Allah će istinske vjernike učvrstiti s postojanom riječu na dunjavku i na hiretu. Komentatori, većina njih kaže na dunjavku pred na hirtu u kapu. Dakle, oni koji budu istinski vjernici, živjeli na dunjavku kao Bogu pokornje nogo i ustrajavali u tome, oni će biti učušćeni u ostajanju i pred svoju smrt i nakon smrti u kabelu. Postojanost na pravom putu, odlučnost na pravom putu, također kaže Allah poslani kraljica srcu. te za postojanost u islamu i za odlučnost na pravom putu. Odlučnost. Kako biti odlučan na pravom putu? Od svakog djela postoje dvije odlučnosti. Na početku djela i na kraju. Na početku djela kako znamo, kada treba činimo neko dobro djelo, moramo biti odlučni da završimo to djelo na najljepši mogući način. Tako, kako je odlučnost na kraju. A ovo mora bude kod svakog vjernika. Na početku djela i na kraju djela. A ako sad na kraju? Izbinite malo, predavanja, ajmo više u vidu pitanja, ali? Nije, nije odlučnost na početku djela da ga privedemo kraju, iskreno djela Allaha, i odlučnost na kraju djela kad ga završimo, da odlučimo da idemo dalje s drugim djelom. Kad završimo drugu djelo, s trećim djelom i tako. To je odlučnost. Na takav način Allah poslanik sallallahu alaihi se sallam molio je Allah za učenje odluči na, pravi, na pravom putu. Samo što završi s jednim dobrim djelom da ide dalje. I takav je dio života Allahov poslanika alaihi sam Nažalost, Danas mi samo pričamo, a malo radimo kao što je on radio. U njegovom životu nije bilo ni trunke jednosti, ni trunke jednčaranja, odmaranja. Već je stalno bio u pokretu. Imam Šafija rekao je velike riječi u stihovima, ali u prijevodu stoji voda je lijepa pitka, samo kada teče. Njena pitkost, ljepota prestaje kada stane voda. Kada je takav slučaj s vodom, da je voda lijepa i pitka samo onda kada teče, svima nam je to poznato iz prakse a da gubi svoju bitkost kada pa stane, kada je stajaća. Zar mislite da će mi biti ljubi i korisni u društvu i zajednici kada budemo ničarili nikada. Zato je u Kajim Rahimahullah hotela rekao prelijepe riječi. Svaki radnik koji želi da vidi svoje mjesto kod šefa, koliko ga šef vredni, cijeni, poštuje, uvažava, neka pogleda u svoje djela kojima ga je šef zaposlio. Tako? Ako te šef cijeni, poštoji, ako si od povjerenja, da će ti poseban posao. Odgovoran posao. Nećeš biti kod njega na istom stepenu kao, ne znam, onaj koji dođe nakon radnog vremena počisti halu. E isto tako. Onaj koji želi da vidi svoje mjesto kod Allaha subhanahu tamo da pogleda u svoje djela s kojima je zaposljen. Kakva djela da se čini? Sutra, kako će djela zato se trudi da budeš odličan. Ovaj put do Allaha subhanahu wa ta'ala je autoput. Na autoputu se tako da gleda desno i lijevo. Gleda se samo naprijed i nazad. Onaj koji bude gledao desno i lijevo skrenut će gledat će A onaj koji bude samo gledao naprijed i nazad, hoće li ga neko prestići, taj će i žuriti. Nakon toga Allahu poslanika Ali salatu sam kaže Evo ki šukra amati, molim te za zahvalnost na tvojim blagodatima. Ovo je kako bitno. Da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Ako nas Allah učvrsti na pravoj vjeri, na pravom putu, učini nas ustajnim, postojanim, na to treba biti zahvalno. Ako želiš da budeš na toj uputi, da ustrajavaš, moraš da budeš Allahu zahvalan. Jer je Allah da vada rekao u suri Ibrahim 7. ajtu, wa iz te'adzana rabbukum, la in šakartum, la azidan nekom. Ako mi budete zahvalni, sjetite se kada je gospodar objavio, ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Kako se zahvaljujem za ovo? Kako se zahvaljujem za ovo? Da dovoljno samo da dignemo ruke i da kažemo Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala suri insan, jer suri Zahra, u trećem ajetu kaže Inna hrvina, hus ima šakiran, ima kefura. Mi smo čovjeku ukazali na pravi put, pa je on ili zahvalan ili nezahvalan. Trećeg? Trećeg nema. Dakle, ili smo zahvalni ili nezahvalni na Bogu. A na drugom mjestu kaže Allah tada vada وَقَلِيلٌ مِنَا radije šekuri. Malo je od njih zahvalnih na Bogu. Onda dakle, možemo zaključiti da nije tek tako, samo da dignemo ruke i da kažemo Alhamdulillah i na kraju krajeva prvi ajet sura i Fatiha pogrešno je kod nas preveden. Ja sam se nadao da će u ovom novom prilogu to biti ispravljeno. Alhamdulillah nije hvala ti gospodaru, svi svjetova. Hvala Allah gospodaru svi svjetova, već neka je hvaljen u arabskom jeziku, a to je kod nas. Postoji razlika između hvale i zahvale. Hamd je hvala, hvala je Allah subhanahu wa ta'ala. Nije dakle zahvaliti se Allahu i hvaliti Allaha subhanahu wa ta'ala samo potići ruke i reći gospodaru neka ti je hvala. Znao li neko? Ibn Qajim Allah Teala kaže od ih pet stvari ukoliko se ne nađu kod svakog vjernika kada se zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoj blagodati neće mu se zahvaliti na ispravno. Kad vidim mi dalje se no mi zahvaljujem. Drugo. Prijelost Možda ću vas malo više čas ispitati, ali hoću da vas malo zabrinuti. Jer je na sceni popuštanje u I na sceni puštanje jezika. Na jednoj strani ugovaramo ljude, svo svoje vrijeme provodimo spominjanje drugih, a svoju vjeru ostane ne znamo. Kako se zahvaliti od subhanahu wa na svakoj blagodati? Na čestitoj supruzi, na čestitoj potomstvu, na imetku, na uputi, kako se zahvaliti? I ono Kajim Rahimahullahu tada kaže ovih pet stvari koliko ne bude, i svako i svako i nećemo se ispravno zahvaliti Allah. Kad god spoznaš neku blagodat, posjetiš neku blagodat, pa kažeš ovo je blagodat od Allaha i od koga drugog, a tu blagodat priznaš Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom. Jer je rekao Đerda Vala, ona bikum minjati termin Allah, a moraš nema jedne Zatim, kada god spoznaš novu blagodat i potvrdiš je Allahu dželavala, da se tvoja ljubav prema njom poveća. Da se tvoja ljubav prema Allahu poveća. Allah pripada najuzvišeniji primjer. Ali da vas danas neko pet puta sreće i svaki puta gurne ti u tvoj džep šaku dinar. Ma, eura. Ti u nešto tvoje srce će se zalijepiti za njega. Pozdrav Allah nije najpriče la introduttogna metoda Ako biste gledali ovdje pogledati, bili ste nam mogli nabrojati. Nažalost, danas opet ljudi više voda nekoga drugog nego Allah. Kada god spoznamo neku blagodat, a ona je bez imala sumnje od Allaha, da se naša ljubav prema Allahu poveća. Zatim da se naša poniznost prema Allahu poveća. je tako? I bio bi skromno ponizan prema onome na koji ti stavno daje. Zar da ne budemo pametni prema Allahu koji nas je stvorio nakon što nismo bili redni spomena, koji nas je stvorio ljude u najljepšem liku, koji nas je odlikovao ljude na svim drugim stvarima, time što nam je dobro razumio. I koliko smo zahvali, i kako smo zahvalni. Četvrto, da spominjemo te blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala drugima, da govorimo o tim blagodatima drugima, pogotovo onaj koji je bio na dalavati, na zabludi, neka govori drugima. Kako ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao zabude, izveo na pravi put. Ne s ciljem da drugi omalovažava, da se ismijava s drugima, ne, već da spominje svoj slučaj drugima, da uzeo Bogu iz toga. I peto, da ne koristi dotičnu blagodat osim u pokornosti Allahu subhanahu wa Pa kad imate čestito potomstvo, da tu blagodat priznate samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Niko vam drugi nije mogao da to potomstvo da Allah da se vaša ljubav iz dana u dan, što god više primjećujete kod svojih sinova, svojih čeri, napredovanja u vjeru, to je od Allaha blagoda, da vaša ljubav prema Allahu raste, vaša poniznost, pokornost prema Allahu subhanahu wa ta'ala raste, da govorite drugima o tome i da ih koristite u pokornosti Allahu u islamu. I na takav način svakoj drugoj blagodat se zahvala. Dakle, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam tražio je od Allaha da ga pomogne u zahvaljivanju na njegovim blagodatima. Da je to samo podignuti ruke i reći gospodaru mi hvala, ne bi treba trebalo tražiti. Pomozi me da ti budem zahvalan. Dakle, treba nešto činiti. Zatim kaže, nakon zahvalnosti na njegovim blagodatima, eseluke husne i da ti iskreno robujem. Poznato nam je da iskrenost ko čovjeka najteža, najteže je stvari iskrenost što znači se promijeni nije, promijeni namjera. Čovjek odpočne djelo da čini radi Allah subhanahu wa ta'ala, privedena možda radi nekoga drugog, ili u toku samog djela pojavi se namjera da ga učini radi nekoga drugog. Zato se treba boriti svim mogućim sredstvima da budemo iskreni a Najprije dakle, da kada dobijemo Allahu subhanahu wa kao što je Allah poslanik sa ocem dobio. Čuvajmo se da činimo djelo a ona nisu iskrena radi Allaha ili nisu po sunetu Muhammeda alaihi sallam, samo se umaramo. Kod nas kažu bolje ikako nego nikako, ali bolje nikako nego svakako. Bolje nikako nego svakako. Ako ćeš neko djelo činiti radi nekoga drugog, ne da Allah to samo će se umoriti. Od njega nećeš imati nikakve koristi. Kako kaže jednom kajim rahimahullahu da oni koji budu činili dobra djela, ali radi nekoga drugog, Njihov primjer je poput primjera onoga koji u svoj prtljar tovari kamenje i prinosi ga samo s jednog mjesta na drugo. Umara se, ništa se ne korišta. Ibn Đerđi Rahimahullah Hotela kaže primjer iskrenosti u ibadetu. Koliko je iskrenost u ibadetu potrebna? Koliko je arefat potreban u hačkim obredima? Imam vjerovatno hađija i hađinica koji su ono u hađi. Može li biti hađi ispravno za arefata? U drugim danima na vas se gdje god hoćeš. Ali kad je dana je fata, mora obrišen narefa. Jer je rečeno eh, hađu hađu Nema tako hađa bez Zato dakle moja iskreni, iskreni. Naši prethodnici govorili su o najteženom stvari kod sebe iskreno. Začas se promijenio. Najviše sam se borio sa iskrenošću Zatim nakon toga kaže poslanik Ali Salatu sam, Volisani sa objekom i molim te za zdravo srce, za čisto srce. Koliko smo danas potrebni toga? Spoješnost kod mnogih od nas. Jer ali da se mogu otvoriti prsa, vidio bi razno razna srca. Zavidna, puna zlobi, mržnji. A znajmo dobro da je ovaj ovdje komad, ili srce, da je daleko, daleko bitnije od spoješnosti. Jeste, treba voditi računa u spolješnosti, ne može bez njih. Ali prednost i predvijemo se daje jedno srce. Možete nikada zaboraviti. Hadis. Evo Gorejera je bilo hodano prije nego li ga je citirao tri puta i padao u nesvijest od sadrženja tog hadisa. Prije nego li je citirao hadis tri puta padao u nesvijest. Da bi, kada bi došao o sebi, spomenuo hadis Kuđuži, hadis u kojem se spomenuti tri kategorije s kojima će se rasponcati džahnem. Kategorije ljudi koji će prve biti bačeni u Ko su? Čovjek koji je poginuo u borbi u ovom putu. Čovjek koji je podijelio svoj imetak i čovjek koji je cijeli svoj život proveo u traženju znanja i dijelinu znanja. Ali jedan od njih nisu to radili radi Allaha. Izostalo dijelo srca činili najbolja djela, ima boljih djela, od znanja, od dijelina i metka, od davanja svoga života na Allahom Dao si svoje vrijeme, dao si svoj metak, pa čak i svoj život. Nema boljih djela, ali ukoliko je izostanu djela srca džabati, onaj koji je poginuo na Allahom putu, doći će i reći, borio sam se da uzdignem tvoju riječ, da pa će Allah reći, lažeš, već se borim da se kaže kako si ja, Onaj koji je dijelio svoj metak, i sam ostavio jednog siromaha da nisam pomogao, pa će reći lažeš, već si to samo čini da se kaže kako si da reži pružene ruke. I treći, tražio je znanje i dijelio znanje samo da se kaže kako uče. I to sve rečeno na dunjalku, na hiretu, ne preostaje osim džahenevska, osim džahenevska Pa to dobro vodimo računa o srcu, čistimo svoje srce. Prije svega od mnogoboštva, nijestva, nifata, licemjerstva, zatim od svake druge u osobine koja ne smije biti pri vjerniku i vjernici, od zlobi, zavisti, mržnje, loše mišljenja. Loše mišljenje ne može izaći osim iz loše duše. Loše mišljenje ne može izaći osim iz loše duše. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Šuara kaže يَوْمَ لَا يَنْفِعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Toga dana sudnji dan neće vrijediti metak, neće vrijediti potomstvo, vrijedit će samo čisto srce koji čovjek prođe pred svoga gospodara. Poznat vam je slučaj od Allaha ibn Amr, drugom divađu stoji od Allaha ibn koji je tri dana slušao Allahov poslanika, ali je sa oca kako kaže, sada će vam na brata ući stanovnik dženneta. I ulazi, čak se i mu hadisu ne spominje ime toga ashaba, koji je bio Omer, uz posljednje ashaba, ne spominje se ime, nije bitno ime, bitno je osobina, bitno je čisto srce. Pa je ušao običan čovjek, pod pazuhom su bile njegove namole, papuče, sa njegove grade, kakava je voda od Andesta, obični čovjek. I drugi dan, i treći dan, sa duha nove zainteresovano, na još je vam dženetom i to tri puta se, a pa je otišao, pa boravio određeni od njega, razljutio se, nije vidio ništa posebno kod njega, dvanja kao što bi planji ostali, posti kao što poste i ostali, i krenuo na krenu, da ide kući. Kola zaustavio i kaže, možda je ovo. Ja kad god zamičim, kad god jednom halalim svima s kojima sam danas razgovarao, ukoliko sam se s njima zakačio halalim, i u mojim prsima nema ništa ni prema jednom muslimanu. Ne osjećam malo zlobe i zavesti prema onim što drugi muslimani uživaju da Allah i ti Kaže, to je ono što je većina muslimani da postiga. Zdravo srce. vrlo računa o zdravom srcu. Od islami slavljeta, i istinu, ljubim jezik, da govorimo istinu samo istinu, jer je došlo u hadisu doista istina je dobročinstvo, a dobročinstvo je u džennetu. I doista je laž, grijeh, a grijeh vodi u džehennem. Allahu poslanik alaihi sallam kada vidim u Afrika, tako, hadisu kaže, tri su znaka Afrika. Koji tri znak? Kada govori laž kada govori o vašem vjerniku, vaš ne smije biti svoj sin. Jer kada govori zna laže. kako može govoriti vaš, znaš da vaš. Ali kod kraljice. Zato je Bogu poslanik na Bili Salicom dobio i poručio nas da dobijemo. Da tražimo da Allah subhanahu dala istina drugi jezik. I na kraju kaže i molim te za svako dobro koje ti gospodaru znaš. I utječem ti se od svakog zla koje ti znaš. Jer mi vjernici mislimo da je nešto dobro po nas, ono ispadne zlo mislimo da je nešto zlo po nas ispravni da je dobro i slično. Zato trebamo moliti Allah subhanahu ta'ala da nas učusti na onome što je kod Allaha dobro i da nas udari od onoga što je kod Allaha zlo. I završava dobro, kaže Allah poslanika sam uvate se wa u filike lina a'lem. I molim te za oprost, tražim oprosta kod tebe gospodaru za ono što sam ti svjesno učinio. Jer Allah dželle preko onoga prelazi preko onoga što smo učinili iz neznanja, iz prisjeve i nesvjesno. Ali ono što smo učinili svjesno, zato se trebamo kajati Allah subhanahu wa ta'ala tražiti oprosta. I nije rijedak slučaj da na ovakav način dole završavaju se sa istih farom. Kur'anske sure, tako, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا kada vidiš Allahovu pomoć, pobjedu da stiže i vidiš ljudi kako ulazi u skupinama u Allahovu vjeru, ti slavi nadvičaja Allaha subhanahu wa i traži oproste. I traži oproste. Doba za iskupljanje sjela je subhanahu tada Allahom bin hađi kašhadu la ilaha ila anta stagfiruka wa tubu ilijeka. Obil asharihum yastagfirun. Ili tako, kada se opisuju vjernici osobina i oni su u prackozorje tražili oprosta od Allaha pred samom zoru. Kažu komentatori, cijeli god bi klanjali, pa bi pred zoru završili svoj učinje namaz, svoje brade, traženjem oprosta. Pa ukoliko te Allah učvrsti na pravnu put. Učinite to odbu učini. Nakon jednog dobrog djela činiš drugo, treće, ustrajavaš u dobrim djelima. Učinite zahvalni njegovim robom. Učinite od onih koji imaju čista srca, zdrava srce od onih koji govore istinu i samo istinu i čine ono što je kod Allaha dobro, s čime Allah zadovoljan i što Allah voli, u mene se zovoliš. Sve je to blagodat od Allaha, traži kroz taj dalje. Kada završimo, privedemo kraju najbolji ibadet u islamu, a on je nas. Predamo se i pa kažemo selam alaikum rahmatullah, selam alaikum rahmatullah, kažemo, Thank Stofirima. a nema druge koristi u istigfaru, u traženju oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala i od Allaha subhanahu wa ta'ala od te da nas istigfar sačuva umišljenost i djelovi dovoda. Kao što je rekao Ibn Kajim Rahimahullah ta'ala da ljudi ne griješe u ni sa svojim umišljenošću. Da ljudi ne griješe njihova umišljenost bi ih u propastu. Zato da pretražimo oprosta od Allaha džanjala i koliko smo mogućnosti skupljali moje vjerovosti. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما أعلم إنك أنت علام Cardinale Richmond, the last Cardinal of Opposite Venezuela, Ilon Russian Roditelino, Silon Pico da Simon Rado, and Bill Pancras.